Երևանի Հանրապետական հրապարակում տեղի է ունեցել անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդես։ Շնորհավորական ուղերձներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Պարգևատրման արարողություն ԼՂՀ նախագահի նստավայրում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր սեպտեմբերի 21-ին աշխարհի հայությունը նշում է Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նիստում։ Անկախության հռչակագրից հետո Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշումով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի տարածքում անցկացվեց հանրակրվե։ Սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը ամփոփելով հանրակրվեի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակեց անկախ պետություն։ Գերագույն խորհրդի կողմից անկախության հրճակումից հետո տասնյակ պետություններ ճանաչեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհավոր տոնը՝ Մայր հայրենիք։ Երևանի Հանրապետության հրապարակում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորահանդես։ Բեմը հերթակում են եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորներ, կառավարության անդամներ, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցությունների ղեկավարներ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում մասնավորապես ասել է. Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ։ Քառորդ դար առաջ այսօրը մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը հանրակրվեի թերթիկներով, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ մեր սրտերում եւ մեր հավաքական հիշողության մեջ այդ ընտրությունը վաղուց էին կատարել։ Մենք ընտրել ենք ազատությունը դեռ Հայկ Նահապետի ժամանակ։ Մենք հավատարիմ ենք այդ ընտրությանը, որ դեռևս նետու աղեղի ժամանակներում ենք կատարել։ Այսօր 21-րդ դարում զենքերը փոխվել են, բայց չենք փոխվել մենք սեփական ազատությունը պաշտպանելու մեր վճռականությամբ։ Վկան այս զորահանդեսն է։ Կեցեն Հայաստանի սահմաններն աչալուր չրսկող մեր տղաները։ Նրանք մեր ազատության թիվ 1 երաշխավորն են։ Փակ Արցախյան ազատամարտի կերտած անմահ հերոսներին եւ մեր բոլոր քաջարի տղաներին, Փարք ապրիլյա մեր կորյուններին, որ հոդս ցնդեցրին հակառակորդի բոլոր ծրագրերը։ Ամիսներ առաջ հետախույզ գնդացրոր Սասուն Մկրտչյանի շիրիմի առաջ մեր բոլորի անունից խոստացա, որ շարունակելու ենք Սասունի եւ իր ընկերների սուրբ գործը։ Միշտ բար ենք պահելու Արցախի եւ Հայաստանի նոր սերնդից ճառագող այն լույսը, որ ապրիլյան օրերին բոլորից դարձրել էր միասնական, միասնական մեկ բռունցք պատրաստ իջնելու մեր անվտանգությանը սպառնացող ոսոխի գլխին։ Մենք մեր խոստումը պահելու ենք։ Բկան այս զորահանդեսն է։ Շքերթը մեկնարկել է հայկական բանակի կայացման գործում ավանդ ունեցած Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսների, Արցախի հերոսների, գեներալների, նախարարների, շտաբերի, պետերի անունների թվարկումով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին հանդիպում է ունեցել Սփյուռքում գործող մի շարք կառույցների ղեկավարների հետ եւ քննարկել համահայկական նշանակություն ունեցող տարբեր հարցեր։ Ինչպես հայտնել են Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, իր ելույթում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ մեր բոլոր հաղթանակները համայն հայության հաղթանակներն են, որովհետև դրանք կերտվել են միասնաբար։ Հանդիպան ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին է հանձնել Տիգրան Մեծի իշխանշան, Արցախի պետականության կայացման եւ ամրապնդման համազգային նշանակության կարևորագույն խնդիրների լուծման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի եւ անմնացորդ նվիրումի համար։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձներ է ստանում օտարերկրյա պետությունների ղեկավարներից, միջազգային կազմակերպությունների, պետական եւ հասարակական հատվածի հոգեվոր դասի ներկայացուցիչներից, անհատներից։ Անկախության օրվա արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցինփինը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ են հղել նաև Ճապոնիայի կայսր Ակիհոտոն, Շվեդիայի թագավորության թագավոր Կարլ Գուստավ 16-րդը, Բելգիայի թագավոր Ֆիլիպը, Ղազախստանի հանրապետության նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, Մոլդովայի հանրապետության նախագահ Նիկոլայ Տիմոֆտին, Իրաքի հանրապետության վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ անկախության տոնի արդիվ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղերձը հղել Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Սերժ Ազատի Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի հանրապետության անկախության 25-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ տոն, որը թանկ ու հիշարժան է բոլորիս համար Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ երազել է իր պետականությունը վերականգնելու եւ ազատ ու անկախ ապրելու մասին։ Մեր համազգային երազանքը իրականություն դարձավ 1991 թվականի սեպտեմբերին, երբ հայկական հինավուրց հողի վրա հրճակվեցին երկու անկախ հանրապետություններ։ Համայն հայությունը ձեռնամուխ եղավ հայոց պետականության կերտման գործին, այդ ճանապարհին հաստատակամորեն հաղթահարելով բազում փորձություններ ու դժվարություններ, արձանագրելով փայլուն հաղթանակներ։ Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաջողությամբ կլուծվեն բոլոր խնդիրները եւ մեր ժողովուրդը կապրի հպարտ ու աջանավայել կյանքով։ Մեծարգո Սերժ Ազատի մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին Փարապանց Հոբելյանի արթիվ։ Մաղթում եմ խաղաղություն, բարօրություն եւ մեծագույն ձեռքբերումներ մայր Հայաստանին ու մեր ժողովրդին։ Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ այսօր Եռաբլուր Պանթեոնեն այցելել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հայաստանի եւ Արցախի նախագահները պաշտոնատար անձիկ ծաղիկներ են դրել սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի եւ Զորավար Անդրանիկի շիրիմներին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ժանոկվում են Արցախի Հանրապետության հրճակման 25-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումները։ ԼՂ նախագահի նստավայրում 3 տեղի ունեցել ապարքեվատրման արարողություն։ Բակո Սահակյանի հրամանագրով հնարապետությանը մատուցած ծառայությունների համար մի խումբ երախտավորներ ապարքեվատրվել են պետական ապարքևներով։ Նախագահը շնորհավորել է բոլոր ապարքեվատրվածներին, առանձնահատուկ նշելով մեր այն հայրենակիցների մասին, ովքեր մշտապես անգնահատելի աջակցություն են ցուցաբերում Արցախում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մեջ կարևոր նշանակություն ունեցող խոշոր ծրագրերի իրականացմանը։ Հենց ձեր այդ գործուն մասնակցությամբ է մեզ հաջողվել վերափոխել տնտեսության մի շարք կարևորագույն ոլորտներ, մասնավորապես առողջապահությունը, կրթությունը, մշակույթը, արտադրական ենթակառուցվածքները։ Դրանք նախագծեր են, որոնք պահանջում են հսկայական նյութական եւ ֆինանսական միջոցներ, եւ այնինչ այսօր ունենք այդ ոլորտերում, որոնք իրենց տեխնիկական հագեցվածությամբ եւ շենքային պայմաններով չեն զիջում նույնիսկ առաջատար երկրներին, դա նաեւ ձեր շնորհիվ է իր ելույթում նշեց Բակո Սահակյանը։ Սա հայրենիքի եւ հարազատ ժողովրդի հանդեպ ձեր ունեցած նշանակալի ծառայությունների գնահատանքն է ձեր երկարամյա հայրենանվեր աշխատանքի արդյունքը։ Այդ պարգևներին դուք արժանացել եք Արցախի հանրապետության հրճակման 25 ամյակի կապակցությամբ։ Կարևոր ու շրջադարձային իրադարձություն, որը 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին արմատապես փոխեց մեր ժողովրդի պատմության ընթացքն ու նրա հետագա զարգացման ուղին։ Դա բարդ ու դժվարին ճանապարհ էր, որը մենք պետք է անցնեինք բոլորս միասին, համախմբված ու միակամ, հաղթահարելով արկա դժվարություններն ու փորձությունները եւ կերտելով փայլուն հաղթանակները։ Եվ այդ գործում մեծ է մեր ողջ ժողովրդի նրա քաչ զավակների ավանդը։ Հենց նրանց ազգանապահ ջանքերի ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է, որ Արցախը այս բոլոր տարիների ընթացքում կարողացել է պաշտպանել իր ազատությունն ու անկախությունը, կայանալ ու զարգանալ, բարելավել մարդկանց կենսապայմանները, հնարավորություններ ստեղծել հետագա առաջընթացի համար։ ՆԽԳ-ը հատուկ մեծարել է նաև ԼՂՀ պետական պարգևների աժանացած Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում գերազանց արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներին, նշելով, որ նրանք բարձր են պահել հայ ժողովրդի պատիվը եւ դրսեւորել զինվորին վայել հայրենասիրություն ու տոկունություն։ Հանրապետության նախագահն գծել է, որ Հուզմունքով է դիտվել այն պահը, երբ Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը ապարքեվատրման արարողության ժամանակ պատվո հարթակ բարձրացավ Արցախի հերոս ապրիլյան պատերազմում նահատակված Ռոբերտ Աբաջյանի լուսանկարը կրսկին։ Դա հերոսական ու խորհրդանշական քայլ էր։ Դա ամբողջ աշխարհին մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը միակամ է ու միասնական, ասաց Բակո Սահակյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Բարերար Սամվել Կարապետյանը ապարգևատրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ Շքանշանով, Մեսրոպ Մաշտոց Շքանշանով ապարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Մեսրոպ Մաշտոց Շքանշանով ապարգևատրվել է Հունահռոմեական ոչի Ըմբշան մարտիկ աշխարհի կրկնակի չեմպիոն 2016 թվականի Օլիմպիադայի ոսկե մեդալակիր Արտուր Ալեքսանյանը։ Պետական, հասարակական, քաղաքական, իրավական, կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական ոլորտներում հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար մի խումբ երախտավորներ ապարգևատրվել են երախտագիտություն մեդալով, արժանացել վաստակավոր մանկավարժի եւ արվեստի վաստակավոր գործչի կոչումների։ Պարգևատրման արարողությանը ներկայային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 20-ին ընդունել է Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքի պատվիրակությանը քաղաքապետ Լյուկ Կարվունասի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են Ալֆորվիլի եւ Արցախի մի շարք քաղաքների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման համագործակցությունը, նշելով, որ կապերի ընդլայնման եւ խորացման համար արկա են բոլոր նախադրյալները։ Նույն օրը Ֆրանսիական Հանրապետության Սենատի անդամ Ալֆորվիլի քաղաքապետ Լյուկ Կարբոնասի գլխավորած պատվիրակությանը ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ողջունելով հյուրերին, ազգային ժողովի նախագահը բարձր է գնահատել ֆրանսիական խորհրդարանականների հետ կապերը, մասնավորապես Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի գործունեությունը Արցախին սատարելու հարցում։ Մեզ համար ազատությունը, մեր իրավունքներն ու անվտանգությունը պաշտպանելու միակ միջոցն է, ընդգծել է Աշոտ Ղուլյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով պատվիրակության անունից սենատոր Լյուկ Կարվունասը նշել է, որ Ֆրանսիային եւ Լեռնային Ղարաբաղին միավորում է ազատության ու անկախության ձգտումը եւ համոզմունք հայտնել, որ իրենց կհաջողի ընդլայնել համագործակցության շրջանակները։ Մեզ է պատկանում մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագիրը, հետևապես Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց իրավունքների պաշտպանության խնդիրը նաև մեր խնդիրն է, ընդգծել է Լյուկ Կարվունասը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը, Ֆրանսիայի որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի դերակատարությունը, խորհրդարանական դիվանագիտությանն առնչվող հարցեր։ Թողարկման ավարտից առաջ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախ գազ փակbaşin տիրական ընկերությունը իրազեկում է Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչությանը եւ գազ օգտագործող ձեռնարկություններին, որտների միացման, ինչպես նաեւ ձմեռային նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման նպատակով սույն թվականի սեպտեմբերի 22-ին ժամը 9:16-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի հետեւյալ փողոցներին հալող շենքերի եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը։ Գյուրջյան Դանիել Բեկ Պիրումյան, Դուդինի Մադաթովի Նիկոլ Դումանի, Վաղարշյանի 2-ից 28 զույգ, Վաղարշ Վաղարշյան 11, 13, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 82, Վաղարշ Վաղարշյանի երկրորդ նրբանցք, Ալվարյան, Իոսիֆյան, Մամիկոնյան 43, 62, 64, Չարինցի 2, 4, Պարուրսևակի 4-ից 20 զույգ, Սասունցի Դավթի 1 3 5 7 9 11 13 13A 15 17-ից 81 կենտ Հայցում ենք ներողամտություն պատճառված անհանգստության համար եւ խնդրում պահպանել գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, տեղ-տեղ հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ հերթական թողարկումը սպառված է